يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوم riječi tevhida. riječi na kojima opstoje zemlja i nebesa, robovanje samo Allahu, riječi koje prihvata priroda svih stvorenja, riječi na kojima je utemeljena vjera, određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu, riječi koje vode Allahovom zadovoljstvu, riječi kojima je Allah obavezao sve ljude, riječi spasa, riječi islama, ključ vrata dženneta. سبحانه وتعالى عما يصفون Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onoga kako ga oni opisuju. On je stvoritelj nebesa i zemlje. Otkud njemu dijete kad nema žene? On sve stvara i samo on sve zna. To vam je Allah, gospodar vaš.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 do Dženneta nastavljamo naša druženja u kontinuitetu kroz serijal emisija Ispravno vjerovanje. وتعزف الألحان وإذ بروحي A kroz serijal emisija Ispravno vjerovanje nakon završenog komentara knjige El Akidetul Vasitije šehul Islama Ibn Tejmije sa šerhom šeha Muhammed bin Salih al Uthejmin i komentarem e, uvaženog vjerskog autoriteta Hafiza Jusufa Barčića kroz serijal emisija Ispravno vjerovanje nastavljamo sa dva nova dijela sa knjigom Ma'aridžul Kabul koju komentariši Hafiz Fahrudin Haselić i drugim dijelom imama Ibn Kesira tefsirom koje komentariši naš uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić koji večeras nastavlja u istom svjetlu. والإيمان وطرت في الأجواء أبغي در السماء Naravno, poštovani slušalci, kroz ove emisije ćete imati priliku posebno da se okoristite jer se govori o tefsiru, o uzroku spuštanja objave pojedinih kuranskih ajeta, govora uzvišenog Subhanehu Veteala. Večeras govorimo u svjetlu tefsira, odnosno komentara i pojašnjavanja ajeta časnih iz sure Ali Imran. Ja Rabbi, ja Rahman, ja Rabbi šta tačno stoji, šta donose e, ajeti, sure, ali Imran, odnosno Imranove porodice, nešto večeras više u izlaganju našeg uvaženog vjerskog autoriteta Hafiza Jusufa Baričića, koji je ujedno i čovjek koji je uradio završnu korekturu prevoda e, Kur'an i Kerima na bosanski jezik koji je e, donacijom Kraljevne Saudijske Arabije štampan u tiražu od pola miliona primjeraka. Poštovani slušalci, za kratko slušamo poruku generalnog sponzora serijala emisija Ispravno vjerovanje, a nakon toga prepuštamo riječ Hafizu Jusufu Barčiću. Vama želimo ugodan prijem uz naznaku da možete slati vaša pitanja u vidu SMS poruka već od ovog momenta na jedan od dva kontakt telefona. Brojevi su 061 778 131 ili 061 772 093. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان Generalni sponsor serijala građevinsko preduzeće Akida DOO Vrhnika Slovenija. Kontakt telefon 0038641403616 ili web adresa www.ometi-fasade.com Generalni sponsor serijala građevinsko preduzeće Akida DOO Vrhnika Slovenija.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 Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas počastio da budemo od oni koji su u prošlim dersovima govorili o ovom predmetu tefsira, a prije toga znači o akidatul wasitije, o temeljima ispravnog ehlu sunnetskog učenja, ko se bude ga pridržavao u svakom vaktu i vremenu, bit će od onih koji su na asirat al mustaqim, na pravome putu, i za koje Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allahu ta'ala, obećava nagradu na onome svijetu kada će oni koji su ispravno slijedili objavu i sunnet njegova poslanika, alaihi salatu wa biti uvedeni u dženne kao nagradu zbog toga što su bili vjernicima, što su bili od onih koji nisu uzeli Allahov govor i riječ njegova poslanika, alaihi sallatu wasalam, olako. Stoga, i svi ovi dersovi u kojima se tumači govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala, kao što je tefsir, znači imaju za cilj da nas izvorno spoje sa ispravnim islamskim poimanjem kako treba odnositi se prema uputi, prema riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer slušajući govor stvoritelja subhane, razmišljajući o značenjima onoga što Đelle Šenu je objavio, nema sumnje da duša vjernika se upravo odgaja da se očisti od zablude, da postane od onih koji ima nur i svjetlo koje može razlikovati uputu od zablude. Zato Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas počastio da u ovom terminu svakog drugog četvrtka, noć petka, budemo sa tefsirom, predmetom koji smo spomenuli da je upravo predmet koji pojašnjava govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala putem tumačenja Kur'ana Kur'anom i, sun, i putem tumačenja Kur'ana sunnetom poslanika alaihi salatu wa salam jer Đelle objavi što kaže na jednom mjestu na drugom mjestu pojašnjava nekad detaljnije, tako da onaj ko se potraga za ispravnim značenjem, znači mora razumjeti ono što Đelle Še'nu govori i u svim kontekstima kako je spomenuo te ajete, kako bi dobio pravo značenje, onako kako su prvi ashabi i Teala Aleyhim, upravo kod razumijevanja Kur'ana, vraćali se Kur'an i Kerimu i sunnetu Muhammeda Aleyhi Salatu Veselam, i na takav način bili od oni koji Allahov govor su učili, proučavali i uzimali značenja i na tome se upravo napajali. Sa nama je večeras, inša Allahu Teala, <clears throat> početak tefsira surati Ali Imran, poglavlja koje je treće poglavlje u Korani Kerimu i od odabranih sura koje se odlikuju svojom dužinom porodica Imranova, u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala vidjet ćemo kako ističe plemenitost koju je počastio tu, tu porodicu kada je dao da bude poslanstvo upravo u toj porodici i kada ih Allah subhanahu wa ta'ala poslao objavu Inđil Isa alaihi salatu wasalam koga rodila upravo Merjem i mnogo toga što je vezano za sljedbenike knjige i njihov odnos prema knjizi. U samom početku sure kaže Đelešenuh Nakon a'udhu billahi minesh shaitanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elif lam mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الآيات تتري آية بوشتنا من سورة آل يمران كي يجل شأنه زبوشيو سا آية برغيم ألف لام ميم ألف لام ميم حرف ألف درغي لام ميم treći mim. Dželle še'nu određene sure, određena poglavlja je u objavi upravo započeo sa ovim harfovima kojima je kojima govori upravo čovjek jer je Kur'an objavljen na čistom arapskom jeziku Muhammedu alaihi salatu wassalam u njegovu ummetu obzirom da je alaihi wassalam od Arapa od oni koji je govorio čistim arapskim jezikom i obzirom da je Đeljdeš jednu posljednu objavu spustio na arapskom jeziku u periodu kada su se Arapi natjecali u pjesništvu i kada su bili na jednom vrhuncu izraza kad je u pitanju dostignuće čovjeka dolazi govor koji je isto tako tim harfovima, tim riječima satkan, ali nosi značenje i poruke, koji, do, koje dokazuju da taj govor nije od čovjeka. Zato u svim ovim surama u kojima je Allah subhanahu wa ta'ala započeo sa harfovima, dolazi iza toga ajeti koji potvrđuju upravo da je Allah subhanahu wa ta'ala spustio knjigu i da je ona od njega. Pa kaže Đele Ženu, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Drugi ajet, Allah je subhanahu wa ta'ala, nema drugog božanstva, nema drugog Boga do on subhana, el hajj, el qajjum, onaj koji je živ i onaj koji sve obdržaje djelje še'nu. Ovaj ajet, drugi min surati Ali Imran, je od ajeta koji kako stoji u tefsiru sadrži Allahovo najuzvišenije ime, al ismu al-a'zam, sa kojim ako se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala, znači djelle še'nu na odbija nam tu dovu. Zato ovaj ajet upravo ističe svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala u kojima djelle še'nu upravo ističe da je on taj koji je jedini kome se istinski pokorava i nema drugog božanstva do on djelle še'nu, el hay el qayyum živi onaj koji znači živi ima svojstvo života Allah subhanahu wa ta'ala čuje i vidi i zato mi se obraćamo znači stvoritelju nebesa i zemlje koji se odlikuje određenim svojstvima i zato Allah subhanahu wa ta'ala putem objave nas podučio ko je on dželle še'nuhu šta su njegova svojstva jer kad znamo svojstva nekoga, onda se možemo ispravno postaviti sprav njega. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u mnoštvo ajeta ističe i donosi konac ajeta sa tim da je on taj vahu ul alim Allah subhana koji sve čuje, koji sve zna. Kad znamo da Allah subhanahu wa ta'ala sve obdržaje, da je on živ, da je on taj koji sve čuje, da onaj koji sve zna, onda znamo da u pokornosti i obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala obraćamo se znači stvoritelju nebesa i zemlje koji je bez manjkavosti, čija su svojstva savršena, koji znači u potpunosti je znači stvoritelj koji nema nedostatka i manjkavosti kao što imaju to stvorenja. Znači koji sve obdržaje El Qayyum Subhana nezzele alejke el kitab. On je taj koji ti je spustio knjigu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem bil hakki sa istinom musaddiqan lima bejne jedej da potvrdi ono što je prije objavljeno a to jeste tevra vel inđil pa kaže wa anzala tevra vel inđil ta isti koji je spustio tebi knjigu Kur'an i Kerim on je subhanahu wa ta'ala i prije spustio tevra vel inđil knjige koje su dolazile prije Muhammeda alaihi salatu wasalam čovjeku na zemlju, a to jeste Injil koji je dostavljen Isa alaihi salatu wasalamu prije Muhammeda alaihi salatu wasalam, a prije njega Taura koji je dostavljen poslaniku Allahovu Musa alaihi salatu wasalam. Min qabl hudan lin nasi wa anzal al furqan. Jelle še'nu opisuje svoje knjige koje je spuštao čovjeku da su uputa ljudima huden lin nas znači Allah subhanahu wa ta'ala sa objavom koju dostavlja čovjeku upućuje čovjeka da zna šta je to što je dobro da ga poduči onome što je štetno i zato je Allahova objava uputa znači usmjerava čovjeka da zna da razlikuje šta mu je dozvoljeno šta mu je zabranjeno, šta mu šteti, što mu ne šteti, tako da čovjek svoj život je u stanju da uskladi kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s njim. Wa anzala al-furqan, on je taj koji je spustio al-furqan, a to je al-Qur'an il-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala naziva ovu objavu Kur'an i Kerim al-Furqan, riječju koja nosi značenje Rastavljač. Kur'an ima znači naziv Al-Furqan jer je on taj koji rastavlja istinu od laži. Prethodne objave Tevrat, Injil koji su objavljeni poslanicima alaihim sratu wasalam i kada su ih dostavili svom narodu, došlo je do nečega što se zove et-tahrif. Mijenjanje govora Allaha subhanahu wa ta'ala, kako kaže Đele Šenu, juharrifune l kelime amma vadi'e, da su mijenjali riječ Allaha subhanahu wa ta'ala na mjestu koje je objavljeno, tako da su od objave izostavljali nešto, drugo dodavali i slično, tako da je Tevrat i Inđil danas, znači nije u originalnom onako kako ga je Đele Šenu spustio, pa je došao Al-Quran Al-Karim. Al-Furqan, taj koji će razdvojiti, znači ono što je istinito od onoga što je neistinito. I zato kaže Đedlešenu, inna alladine kefaru bi ajati Allah, lehu madabun šedid. A oni koji ne budu vjerovali, ne budu prihvatili Kur'an i ajete koji se objavljuju Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, jer je upravo Kur'an došao da pozove sljedbenike knjige kojima je prethodno knjiga data da se odazovu u posljednoj knjizi koju neće moći ljudi mijenjati u smislu da tekstove kuranske predstave onako kako nije i da govore da je to od Allaha, a ono nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer djelle še'nu za Kur'an i Kerim kaže inna nahnu nazzelna dhikr wa inna lehu, leha, wa zaista smo mi ospustili opomenu i mi ćemo je čuvati. Ovdje objava Muhammedu alaihi salatu wassalam al-Quran al-Karim dolazi znači putem objave nadahnuća da alaihi salatu wassalam bude nadahnuti da mu melek dolazi Džebrail, a onda pisari bilježe knjigu i ta knjiga znači biva pamćena i Allah subhanahu wa ta'ala čuva je za razliku od prethodnih knjiga koje su bile napisane, dostavljene, pa su onda, kako Znači Allah subhanahu wa ta'ala dao emanet čovjeku, a onda su neki mijenjali tu riječ da bi došla nova knjiga koja će to ispraviti. Zato jedan od naziva Kur'an i Kerimu al Furqan upravo u tom kontekstu da je on taj koji rastavlja istinu od zablude, a onaj ko zanijeć je Kur'an. Nakon što je došao, nakon što je spušten i objavljen čovjeku, taj i takav zaslužuje, znači kaznu stvoritelja subhanahu wa ta'ala, jer oni koji ne vjeruju Allahove ajete koji se objavljuju Muhammedu alaihi salatu wasalam zaslužuju srđbu Allaha subhanahu wa ta'ala a on djelle še'nu kako kaže Wallahu azizun zuntiqam Allah je subhanahu wa ta'ala veličanstveni onaj koji uzvraća znači kad ljudi nakon što im uputa dođe kada im dođe furqan koji rastavlja istinu od zablude i kada pozove ljude na čisti pravi din pa ako se ne odazovu i usprotive poslaniku Allaha subhanahu wa ta'ala koji ih poziva čistom slijedjenju upute, onda ti i takvi zaslužuju Allahovu sržbu i Allahovo proklestvo, a Allah subhanahu wa ta'ala kad kažnjava, zaista je Allahova, znači kazna žestoka i zaista Allah subhanahu wa ta'ala nakon upute, nakon dostavljanja i poziva ka pravome putu onima koji se nemarno ponesu i zanijeću govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala, neminovno čeka ih kazna i ovoga i onoga svijeta. Kaže Đelle Čenu u nastavku Inna Allahe la jahfa alaihi še'un fil ardi wala fil sama huva alladhi yusawirukum fil arhami kejfe jaša la ilaha illa huva l'azizul hakim peti i šesti ajet إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء zaista Allahu subhanahu wa ta'ala nije ništa skriveno na zemlji niti u nebesima. Znači Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna sve što se događa i ništa mu nije skriveno od onih koji prihvataju i vjeruju do onih koji nijeću i ne prihvataju jer Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj svega i ništa mu, kako kažem, nije skriveno huwa alladhi fil arhami kayfa yasha onda ističe jelle šenu on je taj koji vas stvara i daje vam oblik u utrobama majci, majke, kejfe ješa, onako kako on hoće djelje še'no. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj. On daje čovjeku lik. La ilaha illa hu al azizul hakim La ilaha illa hu al azizul hakim Nema drugog Boga do on subhanahu wa ta'ala veličanstveni, mudri. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ovim ajetima ističe to da je on taj jedini kome se robuje. Jer vidjet ćemo u kontekstu ove sure sljedbenici knjige uzeli su za božanstvo koga? Roba Allaha subhana. Allahova poslanika Isa alaihi salatu wasalam kada su Allahu subhanahu wa ta'ala pripisali nekoga ravnim i rekli ono što je netačno Allah dželle šenu u početku sure nije da ima neko drugo božanstvo kome se robuje, kome se moli, kome se obraća, kome se ibadet čini, nema niko do on dželle šenu da na takav način stavi do znanja onima koji su širk učinili kada su rekli da je Isa alaihi salatu wasalam znači božanstvo i kada su uzeli da se njemu obraćaju i mole kao da je on znači uzeli ga a on, on je ništa drugo do Allahov poslanik, koga Allah subhanahu wa ta'ala počastio objavom Inđila, da mu mu'đizat, znakove kojima će dokazati da je Allahov poslanik, a nikako da bude ono što su rekli o njemu upravo od riječi koje je Allah subhanahu wa ta'ala je zanijekao ne na jednom mjestu u Kur'ani Kerimu, kada je upravo istakao da su nevjernici oni koji kažu da je Allah troje, Kul huwa Allahu ahad, reci Allah je jedan, Allahu samad, koga svako treba, lem je li dvolem je nije rodio, niti je rođen. Isa, alaih sallatu wasalam, majka ka rodila. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek, za uvijek, nema početka, nema kraja, a stvorenja nisu bila pa su nastala. I zato Allah subhanahu wa ta'ala poziva čovjeka da se njemu pokorava i da je on taj koji zna sve te tajne, sve ono što su iskrivili i krivo predstavili i kazali na Allaha subhanahu wa ta'ala i njegove robove i poslanika alaihim salatu wasalam ono što nije djelle še'nu je dobro o tome obaviješten a onda djelle še'nu u ajetu koji slijedi ajetima ističe moment da Kur'an i Kerim je knjiga koju on subhanahu wa ta'ala objavljuje i čija srž i većina ajeta je jasna ne nosi u sebi posebne poteškoće u razumijevanju, a drugi dio ajeta nosi nešto što na prvi pogled nije svakome jasno. Da ne bi umet Muhammeda, alaihi salatu wasalam, pao u te zamke koje nekad šeitan želi da čovjeka uvede, pa da krivo pojmi govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala.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 Ovaj ajet pojašnjava šta je bit ajeta, šta nose poruke stvoritelja subhanahu wa ta'ala u objavi i da ajeti koji su, kako kaže Đelešenu, huvallazi, on je taj koji ti je spustio knjigu. minhu ajat, u njoj su ajeti jasni i oni su većina knjige va uhar mutešabihat a drugi dio ajeta su od onih koji nisu sami po sebi odma jasni fa emma alladina fi kulubihim zeigun fa jettebiuna ma tešabah pa oni u čijim, su, u, u čijim je srcima bolest oni slijede te ajete koje ne razumiju i daju u sebi, znači, otvaraju sebi vrata zablude kad uzimaju i poimaju te ajete na svoj, u skladu sa svojim poimanjem slobodnim i na takav način su u zabludi. Zato Đele Šeno kaže, ko su ti koji takve ajete tragaju da o njima govore? Oni u čijim srcima je bolest. Znači da neki koji nisu obdarani ispravnim znanjem i koji nekad žele da polemišu o govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala kao da na određen način žele neke ajete da da o njima polemišu, da kontriraju i slično, Allah dželle še'nu, <clears throat> kaže to su oni u čijim su srcima upravo u čijim je srcima bolest i oni koji nisu srcem prihvatili da je Allah subhanahu wa ta'ala istina i njegov govor koji se objavljuje, i zato ti i takvi takve ajete uzimaju sebi i pokušavaju ubacivati sumnje i šubhe kako bi ljude odvratili od knjige i na takav način Allah subhanahu wa ta'ala njih razotkriva da su upravo oni ti u čijim je srcima bolest, a ajeti ostaju jasni, jer kako kaže Đelle Šenu, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ a ne zna tefsiri tumačenje tih ajeta osim Allah subhanahu wa ta'ala i oni koji su posebno znanjem obdarani i oni govore amanna bihi mi vjerujemo u to što se objavljuje u Al-Qur'an Karim kullu min indi rabbina i to je sve od našeg gospodara subhana wa ma yadhakkaru illa ulul bab a opomenuće se oni koji su obdarani rušdom, razumom, pameću, oni koji ispravno shvataju, njima su dovoljni ajeti kao dokaz da je Allah istina, ali ovaj ajet potvrđuje da Kur'an <clears throat> sadrži određene ajete koje ne razumije svako i da pravo značenje i potpuno zna o njemu samo Allah subhanahu wa ta'ala, a i učeni ljudi koji su posebno znanjem nadarani. Kod učenja ovoga ajeta, Muhammedun alaihi salatu wasalam zastajao bi kod učenja وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ I imamo učače, kad uče i prenose rivajet, kod učenja ovoga ajeta, da na ovoj riječi niko ne zna tefsir do Allah. Da zastanu. A istovremeno imamo i predaje da je alaihi sallatu wasalam spajao ovaj ajet i učio وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ ne zna tumačenje niko do Allah i oni koji su posebno znanjem obdarani. Iz ovoga se uzima da oni koji su počašćeni ispravnim znanjem, koji su na pravom putu, da im Allah subhanahu wa ta'ala omogućava da oni razume sve te ajete koji su na prvi pogled nejasni i da im djelje ženu otvara put da saznaju šta je poruka tih ajeta. I zato u Kur'ani Kerimu kako stoji od Ibn Abbasa radijallahu ta'ala an, Allah zadovoljan s njim, ima nečega što ne zna niko do Allah subhanahu wa ta'ala. Ima nečega što Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku, ali se to je senam, a ima nečega što je dalo, dato učenim i četvrto što je dato drugim običnim ljudima. Znači da Kur'an ima nešto i nosi sa sobom u sadržaju što ne zna niko do Allah subhane. Kao na primjer, kada će nastupiti kijametski dan, jes elunake anisha'ah. Pitaju te, e, kada će nastupiti kijametski dan? Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem nije obaviješten o tome, nego o preznacima. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala nije ovdje otkrio čovjeku da zna to. Ali tekst sam po sebi je razuman i možemo ga shvatiti i znamo šta je kijamet i šta je znamo kraj ovoga svijeta ili kad je u pitanju svojstva Allaha subhana Jalla še'nu kaže wa huwa sami ul alim on je taj koji sve čuje koji sve zna I kaže Đele Še'nu, la yus'alu amma jef'al, wa hum yus'alun. On neće biti pitan za ono što čini, a oni će biti pitani stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala nije nam dozvoljeno, nit možemo saznati, nit možemo dokučiti kako Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje. Nije nam dozvoljeno o tome misliti, jer Allah djelle še'nu je stvoritelj i o njegovim svojstvima je o kakvoći vjernik nema pravo jer to mu znanje nije do, moguće da dozna ga. I o tome ehlu sunna wal džema po ispravnom vjerovanju Allahova svojstva. Prihvatamo Allahova svojstva, znamo da su savršena, da nisu slični kao svojstva čovjeka i da Allah subhanahu wa ta'ala, znači ne možemo dokučiti, dokučiti voću u svojstvima stvoritelja subhanahu. Kako Allah sve vidi? Kako? To pitanje je, znači pitanje koje vjernik ne smije postavljati, jer znamo da Allah subhanahu wa ta'ala savršen i ne može naš razum dok učiti bit stvoritelja subhanahu wa ta'ala, već ga vjerujemo po njegovim svojstvima, sifatima, njegovi znakovi dokazi su jasni da je on istina, a to je objava koja dostavlja, koja je sušta istina, koja nepobitno dokazuje da on stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala je istina i da oni događa i sve što je se događalo od stvaranja Adama a.s. do dan danas, dolazak poslanika, kažnjavanje određeni naroda zbog nevjere i slično, dolazak Znači, objave su dokazi nepobitni koji jasno dokazuju da je on dželle še'nuhu istina, a čovjek nije u stanju znati osim onoliko koliko ga Allah subhanahu wa ta'ala podučio. I zato i ovi ajeti, ako zastanemo na riječi وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ne zna niko tefsir do Allah subhane, upravo se podrazumijeva da ne možemo dokučiti bit stvoritelja subhanehu wa ta'ala njegove svojstva, a ako nastavimo pa kažemo vama je alamu ta'wilahu illa Allahu wa rasihuna fil ilm, onda je značenje ne zna tefsirahu tumačenje Kur'ana i ti ajeta mutešabih, niko do Allah subhane i obdarani znanjem posebno i oni govore yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina oni govore sve je od našeg gospodara subhanahu wa ta'ala Znači, ni najmanje nema sumnje da je govor i objava Muhammedu a.s. od stvoritelja subhanahu wa ta'ala, jer ako bi neko i jednu riječ od stvoritelja zanijekao i posumnjao da Allaha subhanahu wa ta'ala, fakat kefar, tima je učinio kufr, izašao iz dina i neće mu biti od koristi, znači, ono što čini od dijela, jer je Kur'an Allahova objava koju Allah spustio svoma robu, sačuvao je od ne osve, bilo kakvi dodataka, nego je izvorno čist govor stvoritelja Subhana koji će biti sačuvan i dostavljen znači, s generacije na generaciju. Zati kaže Jelle Še'nu Rabbana la tuzig kulubana ba'da idhadejtena wa hablana min ledunke rahme. Gospodaru naš, nemoj nam naša srca ostaviti u zabludi nakon što si nas uputio i smiluj se prema nama. Inneke entel wahab, zaista si ti onaj koji daje, onaj koji, znači je od onih koji udjeljuje Allah subhanahu wa ta'ala. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala ovom dovom, znači da nas ne učini od onih čija su srca bolesna, pa o govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala govore ono što ne znaju i na takav način budu od onih koji su opisani u čijim je srcima bolest, upravo oni te ajete slijede. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه غسبدار نش تيشش تيسيونا كوي تساكو بيتي لودة ندان وكوي نيما سومني إن الله لا يخلف المئات Znači Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će sakupiti ljude, da će im biti znači, sudni dan, kada će im biti presuđeno, kada će biti nagrađeni koji su vjerovali, kažnjeni koji nisu vjerovali. Znači ovdje potvrđujemo, onaj koji vjeruje kaže, Rabbana innaka keđami nas, gospodaru naš, ti si onaj koji će sakupiti ljude na danu koji nema sumnje i zaista Allah subhanahu wa ta'ala svoje obećanje neće pronevjeriti, jer Allah subhanahu wa ta'ala kad nešto obeća, onda se to mora dogoditi, i zato Allahovo obećanje, znači da će vratiti ljude, da će im proživjeti i da će doći na obračun stvoritelju subhanahu wa ta'ala, je istina u koju ne ima sumnje i upravo zato vjerujemo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegov govor i činimo dijela sa kojima ćemo doći pred stvoritelja subhanahu wa ta'ala i svako će vidjeti onaj koji slijedi uputu i govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala, i bit će nagrađen, a onaj ko bude u zabludi, Allah vidjet će svoju propast kada mu neće koristiti nedem, kajanje, jer se nije na vrijeme pozvao i vratio na uputu stvoritelja Subhana. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da nas učinio sljedbenika govora stvoritelja Subhanahu wa ta'ala, gdje će Allah, Allahovi ajeti i značenja govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala naći mjesta u našim srcima, a da nećemo biti od oni koji upravo u Allahovom govoru tragaju za ajetima koji su nejasni, jer upravo to je svojstvo oni koji su od bolesni srca, a oni koji ne znaju trebaju pitati one kojima je Đelešenu podario znanje i na takav način bit će udaljeni od spletki i svega što šeitan pokušava čovjeku da unesije kod čitanja i razumijevanja govora stvoritelja subhanahu. لا عندي تصريف للهم يا لا تهتم عندي تصريف للهم يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم يا من شغلته Poštovani slušalci, pratite nas i dalje putem frekvencija radija NABA 105.3 i 107.2 FM stereo kao i na kanalu Islam put do dženeta putem interneta izvan prostora i granica države Bosne i Hercegovine u emisiji Ispravno vjerovanje. Predmet serijala između ostalog je i komentar Ibn Kathirovog tefsira koji komentariše naš uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić. Nastavit još sa kazivanjem, a predmet naš naše večerašnje emisije, odnosno tema je tefsir sure Ali Imran. Svakako, poštovani slušalci, vi možete vaša pitanja slati u vidu SMS poruka na jedan od dva kontakt telefona, čiji su brojevi 061 778 131 ili 061 772 093. نمضي أسودا لا نخشى الوغادي نمضي جنودا نمضي أسودا نمضي جنودا يا ربي يا ربي sponzori serijala Vračo DOO Visoko preduzeće za proizvodnju promet i usluge Sarajevski put BB Vračo DOO Visoko firma Mobi Trend sa svojim radnjama u Žepču, Zavidovićima i Maglaju široka ponuda mobilni telefoni računari digitalne kamere 061 747 287 ili na web sajtu www.mobi-trend.net ili com Mobi Trend Buregđinica i Čevapčinica Radionica Bogošća nudi sve vrste pita i jela sa roštilja, kućna dostava na području općine Bogošća 033 432 191 ili 061 180 149 Buregđinica i Čevapđinica Bogošća. Izdavačka kuća Esunne i njihove najnovije knjige Šejhul Islama Ibn Tejmije, slijedjenje pravog puta, prvi i drugi dio, zatim dijela Selefijske dave kao i knjiga Robovanje, sve od Šejhul Islama Ibn Tejmije, izdavačka kuća Esunne, 061-778-131. Samostalna zanatska radnja Almi Donje Moštre vrši usluge vulkaniziranja, balansiranja, pranja vozila, zamjene ulja i podmazivanja. 062-112-234 Almi Donje Moštre. Islamski trgovački centar Hamzibeg nudi širok izbor svih vrsta odjeće i hijjaba na adresi u ulici Hifsi Bjelavca 138 stup Sarajevo 061 153 Islamski trgovački centar Hamzibeg Sarajevo Kutubhana Innahul Hak vam predstavlja novu knjigu šeha Vehid Abu Abuselam Balija Zaštita od džina i šeitana u svjetlu Kur'ana i Sunneta kao i dijela islamskog autoriteta doktora Omera Suleimana Eleškara knjige Vjerovanje u Allaha u svjetlu Kur'ana i Sunneta i poslanici i objave u svjetlu Kur'ana i Sunneta 061-778-131 ili 06 671 772 093 Kutubhana innahul haq Magazin SAF, najtiražnije islamsko glasilo na Balkanu. Provjerite zašto se sve više čita. Magazin SAF. Internet kanal na Paltalku Islam put do Dženeta vam nudi predavanja uživo svaki dan. Takmičenje u učenju Kur'ana i kviz. Svaki dan uživo na Paltalku Islam put do Dženeta. Izdavačka kuća Bookline, DOO Sarajevo i njihove najnovije knjige Ibn Kajima El Džauzije, Zadul Mead, Ahiretska obskrba, Ukrasi novorođenčeta, Medariđu Sarajevo Salikin. Na putu ka Allahu još mnoga druga dijela Ibn Kajima El Džauzije. Izdavačka kuća Bookline DOO Sarajevo. يا مبدع الأكوان هم وغم Novo. islamski davetski portal www.kevser.net do sada preko 330.000 otvaranja. Tu možete naći razna učenja Kur'ana, prevod Kur'ana, dove, predavanja naših najpoznatijih i lahije na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku, kao i sve potrebne informacije koliko želite obaviti hađ i ono što posebno izdvajamo.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 U tom kontekstu imamo hadise Muhammeda alaihi salatu wassalama, kad kaže alaihi salatu wassalam, إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا به Kur'an nije spušten da bi nijekao jedan dio, drugi dio, ono što znate radite po tome, a ono što vam nije jasno vjerujte u to. ili u drugoj predaji od poslanika alaihi sallatu wasalam da je alaihi sallatu wasalam rekao innama halaka man kana qablakum bi hada darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd wa innama anzala kitab Allah كتاب الله ليصدق بعده بعدا فلا تكذبوا بعده ببعد فما علمتم منهم فقولوا به وما جهلتم فقلوه إلى عالمه da je alaihi salatu wassalam kada je vidio da neki raspravljaju u Kur'anu rekao innama heleke man kana qablakum bihada zaista su propali oni koji su bili prije vas sa tim kada su upravo raspravljali o govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala otvarajući rasprave da bi na takav način znači polemisali ne tragajući za znanjem darabu kitab Allahi ba'dahu bi ba'd suprostavljali su jedne ajete drugima وإنما أنزل كتاب الله ليصدق بعده بعدا الله وكنيغا يسبوشتنا دا potvrdi znači jedna, jedan dio, drugi dio. Znači, nema kontradiktornosti u govoru stvoritelja Subhane, فَلَا تُكَذِّبُ بَعْدَهُ بِبَعْدِ Pa nemojte sa jednim dijelom, znači od ajeta, da smatrate drugim nevažnim i da ih nije ćete, فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ فَقُولُوا بِهِ ono što ste saznali, naučili od knjige, to prenosite. A ono što ne znate, vratite se učenu čovjeku. Ovaj hadis Muhammed a.s. upravo upozorava ummet Muhammed a.s. da mu se ne dogodi to da budu od onih koji će voditi džedel i raspravu oko govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala i tragajući za nejasnim porukama da bi na takav način provodili i svome srcu otvorili vrata zablude jer šeitan, la'anatullahi alihi, Allahovo proklestvo na njega, pokušava da čovjeku ubaci neku šubhu, nejasnoću, da u određenom razumijevanju govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala mu dadne pogrešno značenje, pa da čovjek nesvjesno, znači, bude u nekakvom uh, stanju kojemu ni, da nije dokučio govor stvoritelja subhane. Zato je naša obaveza da od knjige objave ono što je jasno, što smo ispravno podučeni, prihvatimo i to prenosimo. Ono što ne znamo, da ne polemišemo o tome, nego da se vraćamo učenome i tragamo od njega da nam pojasni određene nejasnoće, kako se ne bi dogodilo da upravo slobodno i proizvoljno pristupamo tumačenju i tefsiru i na takav način proizvodimo kriva značenja koja kasnije dovode do toga da Allahov govor bude sudaran jedan s drugim kao da jedan dio znači nije da kontrira jedan drugome a u govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala nema kontradiktornosti nego je upravo sušta istina samo je svataju i poimaju kako kaže Đele Šenu وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُلُوا الْأَلْبَابِ oni koji su posebno razumom nadareni, znači oni se opominju i oni govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala, vide mudrost i zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala dovom koji je alaihi sallatu wassalam obraćajući se Allahu subhanahu wa ta'ala ja muqallib al kulubi thabbit kalbi ala dinik ja muqallib al kulub thabbit kalbi ala dinik o ti koji prevršeš srca učvrsti moje srce na tvom dinu znači učini nas od onih čija srca neće skrenuti pa da o govoru o Allahu subhanahu wa ta'ala i objavi govore ono što ne znaju, nego da budu učvrsti na uputi i da mole Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da im počasti uputom kako bi razumijevali govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala, jer kažemo u dovi, rabbi zidni ilma, gospodaru naš, povećaj nam naše znanje. Muhammedun sallallahu alaihi ve sellem za najodabranijeg od ashaba koji je najbolje poznavao tefsir upućivao je dovu Allahu subhanahu wa ta'ala govoreći Allahumma fakihu fi dini wa alimhu ta'wil. A to je Ibn Abbas, radijallahu ta'ala, Allah zadovoljan s njim, u značenju dove Allahumma fakihu fi din. Allahu poduči ga razumijevanju vjere i tefsiru i tumačenju. Znači ovdje vidimo Ibn Abbas dova se poslanika nije odbila i zato je postao, na, postao najučeniji ashab, onaj koji je najbolje razumijevao tefsir. I danas kad se vraćamo tefsiru i kad izučavamo i čitamo dijela tefsirska, upravo u predajama koje su vjerodostojne od Ibne Abbasa radijallahu ta'ala an, anhu, nalazimo najprecizniji tefsir. Ispravno su što razumijevanje knjige i objave stvoritelja subhanahu wa ta'ala, a kako ne, kada je alaih sallatu wasalam molio za njega i kada je upravo uzimao od poslanika alaih sallatu wasalam i nije nagovorio ono što nije upravo bio podučen. Zato imaju dovi, obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, kažem riječima, ja mu kalibel kulubi, sebit kalibel gospodaru naš, učvrsti nas na pravom putu, kako ne bi, upravo to je dova koju učimo na seđdin, kako ne bi šeitan upravo čovjeka zabludu odvodio, doneći mu misli sve ono što odvodi sa pravoga puta. Isto u dovi od poslanika, alaih sallatu wasalam, kana ida istejkada mine lejli kal, la ilaha illa ant, subhanak, estagfiruka, li zembi, wa es'aluka rahmatak, Allahuma zidni ilma, ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب دوا poslanika عليه الصلاة والسلام kada bi se probudio u noći rekao bi alejhi salatu vesselam Allahumma salli ala Muhammad la ilaha illa ant nema drugog boga do ant do ti gospodar subhana subhanaka astaghfiruka li dhanbi ti si onaj koji nemaš manjkavosti dostojan veličine i slave astaghfiruka li dhanbi ja tražim oprosta za svoj greh od tebe wa as'aluka rahmatak i molim te za tvoju milost Allahumma zidni ilma. Allahu većaj mi znanje wala tuzik qalbi i nemoj mi srce da ti da zaluta nakon što si ga uputio wa habli min ladunka rahme i podari mi od sebe svoju milost innaka antal wahhab zaista si onaj koji obdaruje i koji daruje. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji razumijevaju govor stvoritelja subhanahu wa ta'ala i kome će upravo druženje u ovakvim dersovima i halkama, znači u programima otvoriti srce, da znamo se ispravno nositi sprem razumijevanja govora stvoritelja Subhanahu wa ta'ala, da, pa da isitavajući tefsir, govor stvoritelja Subhanahu wa ta'ala, zastanemo na porukama i uvidimo upravo koje su to sve poruke koje Allah Subhanahu wa ta'ala dostavlja robu, a Kur'an je došao da bude opomena, a zaista onaj ko čita i traga za uputom iz Kur'ana Kerima, Allah Subhanahu wa ta'ala, inša Allah, ta će ga počastiti da bude od onih, inša Allah, koji slidi pravi put i koji će, koji će Allah Subhanahu wa ta'ala sačuvati od zabude i skretanja a oni koji se udalje od Kur'ana i razumijevanja Kur'ana nema sumnje da se izlaze u opasnostima šeitanama i zabludi svakoj zato molim Allah subhanahu wa ta'ala ovoj odabra noć sedmičnoj noći petka da nas inšala uputi učinio od sledbenika umeta Muhameda alejhi sato selam koji će Đelešenu počastiti da u govoru stvoritelja subhanahu wa ta'ala nalaze ono što je milost i da u svojim srcima osjete slast upute, a istovremeno da nas Allah subhanahu wa ta'ala udalji od zablude i svega onoga što vodi ka krivom putu. Allah, Allah, Allah. Wallahu ta'ala alem ve sallallahu ala nebina Muhammed. Allah te barek ve ta'ala najbolje zna i neka je selam, salavat i spas na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Poštovani slušalci, bio je to dio tefsira, odnosno komentara sure Ali Imran, koju ćemo svakako u narednim emisijama i nastaviti u našim narednim kazivanjima u društvu sa vjerskim autoritetom Hafizom Jusufom Barčićem. تتغير الأشياء U okviru otvorenog programa Radija večeras i emisije Ispravno vjerovanje pozivamo sve zainteresovane da daju svoj doprinos da napišu svoja pitanja u vidu SMS poruka i da ih pošalju na jedan od kontakt telefona. Brojevi su 061 778 131 ili 061 772 093. Umeđu vremenu još nekoliko poruka naših sponzora. Allah, Allah. يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي أنت فخري أنت نوري مع صباحي أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي, يا جراحي. هم وغم حيران islamski davetski portal www.kevser.net do sada preko 330.000 otvaranja. Tu možete naći razna učenja Kur'ana, prevod Kur'ana, dove, predavanja naših najpoznatijih daija, ilahije na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku, kao i sve potrebne informacije ukoliko želite obaviti hađ i ono što posebno izdvajamo. Odgovori na pitanja koja zaokupljaju svakog od nas. Posjetite nas na našim i vašim islamskom davetskom portalu www.kevser.net Islamski davetski portal. هذه Generalni sponsor serijala Građevinsko preduzeće Akida DOO Vrhnika Slovenija Kontakt telefon 00386414031616 Ili web adresa wwwometi Generalni sponsor serijala Građevinsko preduzeće Akida DOO Vrhnika Slovenija والجرح في أضلعي والجروح في أضلعي أضلعي From those around, I hear a cry, a muffled sob. Ekskluzivni sponsor serijala Studio Din. Za samo godinu dana našeg rada na polju širenja Allahove vjere imamo preko 3 miliona otvaranja, preko 5,5 hiljada registrovanih članova. Zato nas posjetite i uvjerite se www.studio.com Besplatno na našem i vašem islamskom internet portalu Islamski davetski servis online Tu možete naći najnovija audio predavanja za slušanje i download Širok izbor ilahija na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku Video projekcije o ratu u Bosni, o Allahovim ljepotama i opomenama Video kako je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme uzimao abdest Pored multimedijalnog audio, video i fotomaterijala imamo i veliki broj islamskih knjiga i programa za skidanje besplatno, islamske kvizove za igranje, veliki broj tekstova za čitanje od naših bosansko-hercegovačkih dajija. Posjetite nas na internet adresi www.studiocrcadin.com Islamski davetski servis online. Studio Din u ime Allaha subhanahu wa ta'ala samo za vas. Come on, my brothers, let us pray. This I Poštovani slušalci, još jednom napominjemo brojeve kontakt telefona na koje možete slati vaše pitanja u vidu SMS poruka. Brojevi su 061 778 131 ili 061 772 093. Esselamu alaikum, wa alaikum, salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Interesuje me postupam li ispravno tri rekata vitr namaza vraćajuće na trećem rekatu vitr namaza vraćajući se srukva na kunut dovu ne vežem ruke Allah vam podario svaki hajr amin ve jako Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu rasulillah. Znači, kod vitr namaza, ono što treba isteći na ovim prostorima je prisutno, znači da kod tri klanja, tri rekata često, znači imamo nešto što odudara praksije, sunnetu poslanika ali se to selam kad je u da spojimo tri rekata i klanjamo zajednički kao ahšam bez pre prekida ako klanjamo sa tri rekata onda ćemo na dva rekata prije predati selam ili spojiti bez jedno sjedenje, sa jednim sjedenjem klanjati tri rekata zajedno kod kunut dove učimo kunut dovu da li ćemo dizati ruku ili ne znači to imamo vus'a ah ali se to selam da je nekada dizao, da nekada nije, znači to nije polemično. Znači kod kunut dovu da proučimo, znači svejedno da li dizali ruku ili ne, znači nije upitno. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh vama i svim slušaocima radija Naba. Da li je čovjek ili žena griješna ako je otkrivena? To jeste konosi grijeh i kako postupiti? Allahumma salli Muhammad, ya rabbas samawati wal ardh nema sumnje da jedno i drugo snose odgovornost. Supružnici kad je u pitanju zajednički život, znači ima neče, nečega što je bejne abdi wa rabbi, ono stoji između roba i gospodara subhanahu wa ta'ala, ali ima ovdje mes ulije, odgovornost jednog sprem drugoga, tako da suprug na određen način ima odgovornost sprem određenih postupaka supruge, a istovremeno, znači svako će nositi svoj dio koliko je bi, znači zadužen, a nije se ispoštavao ima sjetak otvorena žena, znači kod pokrivanja i slično. Znači, nakon što je saznala, nakon što zna da je to Allah subhanahu wa ta'ala propisao, onda prkosi, te, time se izlaže Allahove srđbe. I da kod Allah subhanahu wa ta'ala bude od onih koja se udali u njegove milosti. To molim Allah subhanahu wa ta'ala da jedno i drugo i svako moli Allah subhanahu wa ta'ala da ga ne iskuša onim što nije u mogućnosti da podnese. Jazakumullah hajren, assalamu alaikum. Koji su propisi za post Dauda alaihi salam? Koliko se treba postiti i ostalo što treba da se uradi da bi post. Ono što je bitno istaći kod posta, znači da Davudov post je spomenuto najboljeg posta, to je da jedan dan postimo, drugi mrsimo. To znači ne mora biti da moramo čitav život, ali ako uzmemo sebi određeni vakat, određeni period, to je najboljih metoda u postu. Nakon Ramazana kad postimo redovno svaki dan, znači od na file da jedan dan postimo, drugi mrsimo. Znači to je pohvalnog načina posta, iako imamo sunnetu poslanika, ali se nam isto tako post ponedjeljkom, četvrtkom ili bijele dane, znači u mjesecu, sve je to od nečega što je dozvoljeno i znači nema zabranu, to nije biti, a da neko pod jedan dan posti drugi mrsi. Ali to ne znači da se, moram, da se zavjetimo da čitav život moramo to da činimo. Marek Allafikum, Ahsene i Likum, večera ste komentarisali suru Ali Imran. E, ime Imran imali značenje, osim što je otac Merijemi, E, želim sinu dati to ime. Hvala. Da, Imran, ne, ime koje je upravo nosio u tome da, da, da je Imranova, znači supruga, onda je on otac od Merijeme, ali je sratu selam, čitava porodica Imranova i način toga doći će inšala o ajetima, ne bih da ulazimo sada. Barakallah fikum, vahsana ilaikum, assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Čuo sam da hađ ove godine ima više struku vrijednost, jer dan Arefata pada u petak, Da li je to istina da vas Allah uzvišeni nagradi? Šta kažu kuransko-hadijski tekstovi u pogledu Lahu. toga? Da li će biti znači, na petak dana Arafata, obzirom da pojava mjeseca je ta koja određuje da li će biti ili ne. Ako se dogodi, to je od nečega što je hajer, da se Arafat znači, na dan sedmičnog bajerama petka, ali znači, ne možemo znati prije nastupanja tačno toga dana. Assalamu alaikum, već neko vrijeme imam neke ružne misli, da činim ružne stvari, pa možete li mi reći o čemu se radi i kako se osloboditi tih vesvesa, šta treba učiniti posebno? Činite hajir dobra djela kako bi čovjek udaljio se svega onoga što šeitan pokušava putem vesvese. I moliti Allaha subhanahu wa ta'ala, znači da nas udali od toga. Učenjem suratul felak, on nas, veli hlas, radeći dobra djela i svako misli koje vidimo da nisu utemeljene na hajru, znajemo da su šeitana. Tražimo utočište stvoritelja Subhana, a udubilah minje šeitana rajim. Barik Allah fikum wa ahsana ilikum. salam Kada Allah Đelšanu najviše prima dove svojih robova, a imali neka prilika kada i Allah subhanahu ve ta'ala ne prima, Allah vas nagradio. Amin ve iyakum od onoga što je od uh, hadisima spomenuto kada je pitanju dova i moment kada Allah Đelešenu, da u svakoj noći ima jedan trenutak ko se Allah subhanahu wa ta'ala obraća, da Allah subhanahu wa ta'ala neće odbiti od roba. Ali dova svaka i obraćanje Allah subhanahu wa ta'ala, znači ima, odre, nekad može biti neke umasije, neki gre uzrokom da nekad dova od, znači ne bude primljena. Jelo i pilo i ono što nosimo od odjeće i slično, da li je halal, ako znači čovjek jede ono što je haram i slično, to je od uzroka da upravo i obraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala nema težinu i da dova takva inša, nema mjesto kao što je kod oni koji su iskreni, koji upravo vode računa svemu tome kako bi dova bila primljena. Jazakumullah khairan, Assalamu alaykum. Je li vjerodostojno da je Musa alayhi salam razgovarao sa iblisom Leanatullah alaihim i šta su ako su, odnosno o čemu su razgovarali? lanetul alehi iblis, eh, ne znam na koji kontekst znači, misli ovdje, da, su, da je šetan pokušavao dolaziti, kao što je Ibrahim, ali se to selam i slično, i da navraća, znači, ali je direktno razgovarao, ali ovaj nam dakle taj izvor. Jazakumullah khairan wa ahsan ilaykum poštovani slušatelji još jednom napominjemo kontakt telefone na koje možete slati vaša pitanja u vidu SMS poruka brojevi su 061 778 131 ili 061 772 093 idemo dalje Allah azza wa jalla lan والسماء اهتزتا لرائع الآيات يا Esselamu alaikum, je li dozvoljeno bradu farbati i može li se žena u ljubičasto ofarbate halalte što nije vezano za temu? Salamu alaikum, alaikum, salam, rahmatullahi, wabarakatuh. Alaikum salam, rahmatullah. koji je znači, osoba u starim godinama, da ne bude u potpuno crnom, što posle se na mladića ima zabranu, znači starija osoba u bradi, ali ako ide na boju koja nije direktno crna, da ponaša mladića, nema zabranu tad. Isto tako žena, znači ne vidimo zabranu kod uzimanja boje za to. Barik Allah fikum, rahsene likum, da li u islamu e, ima logike uvijek? Da li uvijek u islamu logika prisutna? Zdrav razum se ne, ne kosi sa onim što je istina jer Allah subhanahu wa ta'ala podario čovjeku razum. Ako upotrebimo logika upravo, treba da bude nešto što se, što se u zdravom razumu znači, što je razum prihvata, ali ima nešto što razum ne može dokučiti i tu čovjek treba da shvati da je razum ograničen. I da ima nešto što je mimo toga, znači da je čovjekov razum šta je, ali bit će, znači, čovjekovo srce da je iznad toga. A e, u tome moramo, ne smijemo razumu dati, znači, da, da je sve obuhvatan i da može sve da dokuši od gaiba, od vjere u meleke i slično, znači tu čovjekov razum šta je. Barakallahu fikum wa ahsana ilaykum. Assalamu alaykum. Allah vas nagradio i pomogao u hajru. Ako može informacija za sve eventualne zainteresovani gdje brat e, odnosno Šejh Yusuf drži dersove i ako može par riječi o vrijednosti učenja sure Ali Imran petkom, da li ima takva predaja? Termin predavanja. Naši dersovi na regiji Sarajevskog kantona su svakom, svake srede u centru na Alipašinom, od Akšamdajacije. Dakle, gdje imamo trenutačno dijalog al qawaid fi takfir znači pravila u proglašavanju drugog nevjernikom kod ahli sunnata imamo i za ikindje namaza u caravoj džami i ovaj termin ovdje svaki drugi četvrtak u nabi tefsiru Džezakumullah khairan ve ahsene ilikum, poštovani slušaoci 061-778-131 ili 061-772-093. Selam alejkum može li se kurban ispeći na ražen pa zatim podijeliti? Nema zabranu, nema zabranu, nema zabranu. Nema znači prepreki, odnosno nema zabrane i za to. Još jednom ponavljamo kontakt telefone 061 778 131 ili 061 772 093. Esselamu alaikum, poštovani še, možete li nam reći ima li predaja da je poslanik sallahu alaihi sallam klanjao vitr namaz spojeno tri rekata bez sjedinja, odnosno tešehuda na drugom rekatu? To ima predaje tako da je spojao bez tri rekata zajedno, to su vredostane predaje. Jazakumullah hajren, idemo dalje sa vašim pitanjima, poštovani slušalci, assalamu alaikum, vama u studiji i režiju, u studiju i režiji i vama slušalcima radija Nabi, muslimanima širom Dunjalka, posebno za večerašnji ders, odnosno predavanje. Pitanje, da li će biti odgovoran kod Allaha Subhanehu Vetala, otac koji ne želi da ide sinu i snahi u njihovu kuću i razlog bio je sunetlija, pa je sebe pom ženi odšao u sufizam i otac neće ići dok se ne popravi nam kada je u pitanju Al-Masija, iskretanje sa staze, znači djela imaju djela koja su, znači koja zaslužuju potpuno neđero, znači potpuno napuštanje i prekidanje odnosa, to je ako bude kofrun, ako čovjek učini, znači onda sa takvima imamo pravo prekidanja odnosa. Ako se radi o mašijetu onda heđri i znači prekidanje odnosa u onom domenu koliko čovjek skreće sa pravog puta, ne treba se potpuno odreći. Znači treba ići na to i moliti Allah subhanahu wa ta'ala, znači da vrati ga na pravi put i da ga poziva, ali neće biti blizak sa njim zbog greha koji čini kao što je kada je na uputi potpuno, potpuno je. Jazakumullah khairan 061 778 131 ili 061 772 093 Poštovani slušatelji, vašim pitanjima idemo dalje. Assalamu alaykum. Selam za vas i gosta pa bi pitala, pošto sam čula za e, zavjetni post, pa ako gost može da mi pojasni to pitanje posta kada se muslima zavjetuje. Ako e, rob zavjetuje se postom, da ako mala subhanahu wa ta'ala ispune određeno želi da će postiti toliko i toliko dana, znači to je taj post treba da, e, no, da, izvrši ono što se zavjetovala osoba, znači da isposti te dane koje se zavjetovala, ako vid zahvala Allah subhanahu Jazakumullah Hayren 061-778-131 ili 061-772-093 Idemo dalje sa vašim pitanjima. Assalamu alaikum. Od koga potiče utroba eh, od koga potiče upotreba polumjeseca i zvijezde kao simbola islama je li utemeljeno u Kur'anu i sunnetu Allah vas nagradio ono što računanje vremena znači hijđarska godina kod muslimana upravo prema mjesecu mjeri, ali da je to znači znak koji se ističe kao vid, znači e, utemeljenje Allah zna da potiče u vremenu osmanske države da je posebno ištaknuto i da se stavlja kao znak muslimana, ali u osnovi pravo znači isticanje e, nečega što je oznaka muslimana jesu reči la ilaha illallah muhammad rasulullah. Znači, zastava mana treba s tim da obiluje to od nečega što je jasno i nema nikakve kontrasti. Dok ovo je, znači, nešto od znakova koji ima neku vezu iz prvog, ali nije, znači, nešto što što ima utemeljenje u tekstovima kuranskim hadiskim kao znak. Barakallahu fikum, assalamu alaykum Imam knjigu Kur'an kao lijek na turskom jeziku napisao Hafiz e, Hulusi Efendi, gdje se navode neke posebne vrijednosti sura, da li je sahih, ako vam je poznata ta knjiga Jezakumullah Hayr. I sad ću da djela koja govore upravo o vrednostima sura, da po tom pitanju Lema Ahlu Sunnata je sakupila posebno ili Mami Sujuti, Filitkan, spomenuo je upravo mnoge predaje koje su spomenute i pripisane poslaniku Ali Sitao Selam kada je pitanje vrednost određeni suri, kuć, određeni sura, poglavlja, kući ovu suru, meći to, većina tih predaja nisu vjerodostojne mi ćemo inša Allah osvrtati se nekad u surama znači na ono što je vjerodostojno a mnoge te predaje znači nose u sebi slabost u lancu prenosilaca Jazakumullah khairul jaza, salamu alaikum moj otac psuje Allaha kako da postupim Allah vas nagradio Da, on ne, zaslužuje da ima tretman, znači onoga ko će biti cijenjen i poštovan kao otac. Takav se čini heđer, njegov ne džahil, šetan, znači <clears throat> je taj koji ga odveo sa staze upućeni, taj takav zaslužuje znači da prema njemu znači ne, nemamo bliskosti, nemamo ljubavi nemamo nečega i pozivamo ga kao uputi na najljepši način ako ima koristi, ako ne onda ga ostavljamo jer nije nekim onima koji su zablude znači nemamo prema njima bliskost do dana momenta da tako doživi poniženje i kaznu jer to je nešto da izlaže se Allahovom proklestvu i takvim dijelima ono što je kod, <clears throat> znači uleme kad je pitanju sefer i put da nema tačno određenog znači prostora putovanja obzirom da svi tekstovi znači koji govore o musafiru u osnovi se vraća na, vraćaju na urf ono što je opće poznato u datom momentu da, da je neko putnikom jer Allah subhanahu wa ta'ala iz mudrosti nije Kur'anom i hadisom poslanika sallallahu ve sellem odredio mesafe a to je dužinu puta jer imaju razne vrste prevoznog, prevoznih sredstava. Pa se vraća to na sam nijet onoga čovjeka koji izlazi sa svoga praga, da li je na nijeti da bude putnikom. I to se osjeća. Kad to ima u svom srcu, onda ima pravo da koristi olakšice putnika. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. Zanima me šta je to maturidijska akida. Allah Đelešanu vas nagradio o maturidijskoj i razlici maturidijske sa el, e, el akidatu sahiha. Poštovani slušalci, govorit ćemo u sljedećoj emisiji kada pojašnjavamo knjigu Me'arđul Kabul. Idemo dalje. E, selam, e, šta da trudna žena uči za svoje zdravlje i zdravlje djeteta? Svaki hajr. Jazakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala u tom vaktu i periodu, znači da bude od pokornih, predani Allahu subhanahu wa ta'ala ponizni, moleći Allah subhanahu wa ta'ala porod bude od onih sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan jer upravo svaka odjela od dobrote u tom periodu bit će od koristi inšala u odnošenja djeteta, da djete ponese tragove toga u njenom biću. Jazakumullah hayran wa ahsana ilaykum. E, assalamu alaykum. Ja bih vas upitao koliko se minimalno može postiti kao zavit Allahu dželešanu za neku posebnu želju. Ne, nema određeno, nema određeno. Idemo dalje. Jedan dan dovoljan, minimalno, najmanje. Nam. E, pitanje dolazi iz Luksemburga. Assalamu alaikum. U jednom predavanju od šeha spomenuo je knjigu Zašto sam ubio oca, gdje nabaviti knjigu ili e, se pak drugačije zove knjiga Iskreni salami. Nama knjiga je od Ediba, zatvorenika u Zjednici, koji ima od najveći kazni koja mu je data. Napisao je dva dijela, znači dva toma od knjige. Zašto? Ističe život <clears throat> znači u onom vremenu Jugoslavije, u porodici koja se rasipala i kada je Din znači, bio na određen način zapostavljen, To dijelo, Allah znam da li u štampi ima, ali mi smo lično imali priliku, znači da, kada je tek izašlo, dođemo u kontakt s tim dijelom. Znači, da mene neka konstituje poslije, pa da ako bude neko želio dođe. Naravno, nakon emisije idemo dalje, poštovani slušalci, i dalje uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barčić odgovara na vaša brojna pitanja. Salamu alaikum, da li bošnjaci sljedbenici hanefijskog mesheba ispravno klanjaju i ako klanjaju, zašto pojedinci ometaju druge klanjače drugim načinom klanjanja, zar se ne bi trebali prelaziti prilagoditi džematu, Allah vas nagradi. Ovdje ima jedna postavaka koja je na ovo pitanje postavljeno, a to je da nekad mnogi zahtijevaju da se svi ponašaju šablonski i robotski, da svi budu kalup drugoga. To je nemoguće. Svaki čovjek sprem znanja i spoznaje se postavlja. Tražiti od svih da se ponašaju kako jedan, to nije osobina i od svojstava. Čovjek uči do smrti. U ovim podnebljima ima jedna kriva navika, a to je slijepo ponašanje da je onaj ko zna i ko ne zna mora biti isti. Nemoguće, to nije dozvoljeno. Pripisivanje to da slidimo med sebi je samo obmana samih sebe. Ovdje se radi o nečemu da ljudi ne poznaju svoj din i vjeru i smatraju to sebom jer se propagandno od pretpostavljenih im tako servira to i ističe češće puta i onda ljudi misle da su oni na nekakvom čvrstim temeljima. Naprotiv, kod naših ljudi ima mnoštvo toga što je proizvod neznanja i novotarije. Nečega što nema u mesebu, I to je ono što upravo je ključni problem, da ljudi ne žele da priznaju da ima nečega što je neispravno kad tad doći će neminovno da ljudi proučavajući islam shvate da čovjek ako nema do, u nečim stvarima nečega što je utemeljeno na Koranu i na sunnetu da takvo djelo neće biti primljeno Čezakumullah, hajral džezaj, imamo još dva pitanja evo već smo probili termin naše večerašnje emisije pokušat ćemo to da privedemo kraju i pročitat ćemo još ova dva pitanja i molimo dva kratka odgovora obzirom da je sutra uveče koncert u Zetri koncert Ilahija na kojima će mnogi nastupiti, ali mnogi će to i gledati. Da li je dozvoljno ići na takve koncerte? Imaju li kakvu korist? Lahu anem. Ono što je zamisao organizatora i sve u detaljima, znači najčešće u tim koncentrima vidimo nečega što se zove e, dobra i zla. I na takav način dobivamo potpuno sliku, znači heđer i napuštanje takvi načina okupljanja i nečega što je po meni, jer to je praksa koja se ovdje na određen način istovjetuje se džahilijetskim metodama da se islamski određeni praznici, bajram i slično, u kontekstu nečega što ne ispravno, moramo iznaći zdrav metod da bi te bajrame imali onako kako treba. Barakallahu fikum i posljednje pitanje u večerašnjoj emisiji. Salamu alaikum, imam majku vjernicu, ali često zna u ljutnji da opsuje ako može savjet. Allah vas nagradio. Ole Allah subhanahu wa ta'ala da je sačuvao toga. Od nečega što je džahilijski navika u našem narodu, jeste i to. Znači, molite Allah subhanahu wa ta'ala i kada takvu reč čuljamo, kada ima udu billahi mine šeitanu rađim, kako bi će Allah, Allah je ustranio takvi. Jela. Barkallahu fikum ve ahsan ilejkum. Poštovani slušaoci, ovim smo uspjeli iscrpiti vaša sva pitanja koja su pristigla do ovog momenta. Dali smo odgovore na sva vaša pitanja. Nadamo se inshallah utala da ste se zajednički okoristili sa nama u večerašnjoj emisiji Ispravno vjerovanje. Također molimo uzvišenog Suhane Uvetala da višestruko nagradi našeg večerašnjeg gosta, predavača, uvaženog vjerskog autoriteta Hafiza Jusfa Barčića, kao molimo ga uzvišenog također da ovo što smo večeras istakli bude dokazom za neprotiv nas na sudnjem danu Đelešanu, molimo ga da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet. Toliko. Još jednom da kažemo da je to večeras bilo još jedno izdanje u serijalu emisija Ispravno vjerovanje, a večeras smo radili komentar e, Tefsira Ibn Kethira, naravno predavač je bio uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Baričić koji će biti ponovo za 14 dana u istom terminu sa nama u emisiji Ispravno vjerovanje, za 7 dana nastavljamo u društvu sa Hafizom Fahrudnom Hasilićem komentar knjige Me'ariđulu Kabul. Toliko. Još jednom napominjemo, u subotu u terminu 14.30 na programu je novo izdanje u serijalu emisije Svjetionik spasa kada komentarišemo knjigu Muslimova zbirka Hadisa kao i jedno posebno iznadženje koje preporučujemo vašoj pažnji, a to je emisija Inna Hulhak koja na programu u nedjelju u terminu od 20.30. Budite sa nama i u 310. izdanju u serijalu emisija Inna Hulhak u nedjelju u terminu od 20.30. Toliko subhanika Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ant te stakfiruke ve tubu ilike do slušanja. Veselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum assalam. Rahmatullahi.